Večera za Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć govorimo o novom poglavlju, a to je poglavlje o stavu Islama prema partijama u cijelini. Najprije ćemo dakle progovoriti o stavu Islama prema sekularističkim i ostalim nevjerničkim partijama, partijama koje počivaju na kufru, u Allaha subhanahu wa ta'ala, a inša Allahu ta'ala zatim nakon toga ćemo govoriti o stavu Islama prema dakle partijama koje počivaju na Islamu, dakle tih partija koji, iako i dakle i, ima, onda ih ima u Arabskom svijetu, kod nas, kod dakle nema, kod nas ima onih tako reći proislamskih partija koje gaje neke određene simpatije prema islamu, nekim određenim islamskim propisima, ali se dakle ne mogu nazvati islamskom partijom, jer sama njihova osnova počiva na demokratiji, a mi smo vidjeli šta znači, demokracija. znači Vidjeli smo šta znači demokracija. E, najprije dakle, prije nego što počnemo da govorimo o stavu islama prema sekularističkim i nevjerničkim partijama, da napomenemo da nakon svega ovoga što smo spomenuli, postaje jasno da je demokratija vjera. Kao što je dakle islam, Allahova dželevala vjera koja ima dakle svoj šerijat, koja ima svoj dusur, svoj zakon i tako dalje, svoj šahadet, svoje svjedočenje i demokratija isto tako da, draga braćo, vjera. I demokratija je isto tako, isto tako vjera. Zajedno sa svim svojim dakle pravcima, svim sistemima koji se u potpunosti razlikuju od islamske upute, Demokratija ima poseban dakle, pogled na život, poseban pogled i odnos e, prema životu, prema odnosu ljudi, prema sudu, prema politici, zakonu, sudstvu, ekonomskim, sociološkim, odgojnim i drugim dakle stvarima, tak dakle kada su pitanje, kada je pitanje bavljenje određenim Eh, ibadet ima i tu opet demokratija ima poseban pogled i poseban stav, tako da je ona sa svim tim stvarima koje smo spomenuli, jedan dakle poseban pravac ili posebna vjera. I onaj dakle ko zagovara demokraciju, takav zagovara zasebnu vjeru. Takav zagovara zasebnu, zasebnu vjeru. Kao što je onaj koji se pridržava kršćanstva, draga braćo, kršćanin, ima dakle zasebnu vjeru, onaj ko zagovara i pridržava se jevrejstva takav je jevrej, isto tako i onaj ko zagovara demokratiju i drži se demokratije takav se drži ne vjere koja se zove demokratija. Istog razloga vidimo da nevjernici, draga braćo, nastoje da muslimanima nametnu demokratiju. Jer su uvidjeli da je teško da muslimane pokrste. Teško je dakle da muslimani prihvate neku drugu vjeru mimo dini islama, da prihvate kršćanstvo ili neku drugu vjeru. Istog razloga oni se zadovoljavaju da muslimani prihvate ovu novonastalu vjeru, nametnutu vjeru demokratije jer ih na taj način udaljavaju od Allahove dželle vjere i od Allahova subhanahu wa ta'ala dina. I zato rekao vidimo ih kako svim snagama i svim silama nastoje da prošire demokratiju pa i ratove koje vode draga braćo počeši dakle od ovih ratova u Iraku, Afganistanu pa i svim drugim mjestima vidjeti dakle kako ih vode u ime svoje vjere, u ime svoga božanstva, u ime, u ime demokratije pa i dakle te svoje akcije i te svoje tako reći e, tu svoju tiraniju i napad na potlačeni narod kako bi dakle demokratizovali nazivaju sloboda i tome, i tome slično. Dakle, na osnovu svega što smo spomenuli vidimo da je demokratija jedan zaseban pravac jedan zaseban program ili tako reći demokratija je drugim riječima vjera, kao što je kršćanstvo vjera, kao što je jevrejstvo vjera i tako dalje, kao što je islam Allahova dželjavala vjera, jedina ispravna vjera, isto tako i demokratija je, demokratija je vjera, a jedina priznata vjera kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste islam, stoga onaj ko želi neku drugu vjeru od demokratije, od kršćanstva i tako dalje, ona mu kod Allaha subhanahu wa ta'ala neće biti primljena. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ A onaj ko želi neku drugu, neku drugu vjeru mimo Islama, ona mu neće biti primljena i on će na, i on će na sudnjem danu biti od onih koji su stradali. Biće od onih koji su, koji su stradali. A zatim nakon toga, draga braćo, Najprije rekao, govorit ćemo o stavu Islama prema sekularističkim i ostalim nevjerničkim i ostalim nevjerničkim partijama. Stav Islama prema sekularističkim i ostalim nevjerničkim partijama. Ovo dakle, ako bi uzeli u obzir da se radi o islamskoj, o islamskoj državi. Ako bi dakle imali islamsku državu, kako bi dakle, kako bi na koji način bi se islamska država odnosila prema sekularističkim ili drugim nevjerničkim, nevjerničkim partijama. Ono što nema sumnje, draga braćo, jeste da šerijatski tekstovi kategorički ukazuju da nije dozvoljeno podržati bilo kakvu nevjerničku partiju koja počiva dakle na kufru širku, a jažem billahi ta'ala. Radit se dakle, bez obzira radilo se o sekularističkoj ili nekoj komunističkoj ili nekoj drugoj partiji, dok, dok god ona počiva na nevjerstvu Allaha subhanahu wa ta'ala, takva partija nije legitimna u okviru Islama i takva dakle partija, makar je odabrala većina ljudi, makar je odabrao čitav narod, ona opet ne može dakle biti legitimna jer batil ne može nikada postati hak. Bez obzira što većina ljudi što ga zagovara ili zastupa, batil nikada ne može u islamu postati hak, neistina nikada ne može, nikada ne može dakle ne može postati istina. E, zatim, nakon toga, zagovaranje, samo zagovaranje sekularizma ili drugih nevjeničkih pravaca predstavlja samo po sebi riddet od dini islama, otpadništvo od dini islama. Stoga murced, mi smo rekli kakav je propis Allahove dželja vala vjeri po pitanju murceda, a to je da se od njega traži pokajanje. U suprotnom, ako se ne pokaje, takav se takav se ubija. Samo zagovaranje sekularizma, komunizma ili nekog drugog nevjeničkog pravca predstavlja otpadništvo od dini islama. Onaj ko zagovara sekularizam, onaj ko zagovara komunizam i tako dalje, to je dakle otpadništvo od dini, od dini islama. A propis otpadnika u dini islamu je poznat. Allah poslanik sallallahu alaihi kaže: "Men beddele dinahu Onaj ko promijeni svoju vjeru, ubijte ga. Onaj dakle ko se odmete od dini islama i prihvati neku drugu vjeru, od jevrejstva, kršćanstva ili bilo koje druge vjere mimo islama, propis takvog u islamu jeste da se takav ubije, da se od njega traži pokajanje, pa ako se ne pokaje, ne pokaje biva, dakle, biva ubijen. Stoga, ako je takav, dakle, propis otpadnika u dini islamu, kako onda i na koji način da se dozvoli da čovjek osniva sekularističku, komunističku ili neku drugu nevjerničku partiju, partiju koja počiva na kufru u Allaha subhanahu wa ta'ala, kad je dakle propis otpadnika od dini islama upad upravo ovo što smo gore, upravo ovo što smo gore, gore spomenuli. Zatim nakon toga e, sljedeći razlog radi kojeg nije dozvoljeno radi kojeg nije dozvoljeno osnivati u islamu bilo koji, radi kojeg islam ne podržava bilo koju nevjerničku partiju jeste što kufr predstavlja najveći munker, najveće zlo. Nema, veće nema većeg zla na ku draga braćo, od kufra i širka u Allaha subhanahu wa, Allaha subhanahu wa ta'ala. A puno je šarijatskih tekstova koji nam naređuju naređivanje na dobro i odvraćanje i odvraćanje od zla. A nema sumnja da najveće odvraćanje od zla jeste odvraćanje od širka i kufra u Allaha subhanahu wa ta'ala, a zatim nakon toga odvraćanje od novotarija, od grijeha i u cijelini od svakog, od svakog zla. Ali na prvom mjestu odvraćanje od širka Allaha subhanahu wa ta'ala. Stoga kaže uzvišni subhanahu wa ta'ala وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَ وَيَكُونَ الدِّينُ لِكُلُّهُ لِلَّهِ I borite se protiv njih sve dok vjera, sve dok ne bude fitne, a rekli smo fitna je širk, i dok vjera ne bude čitava Allahova, sve dok vjera ne bude, ne bude čitava Allahova. Stoga uzvišeni subhanahu wa ta'ala ovim ajetom naređuje muslimanima da se bore sve dok se ibadet, dok se vjera čitava ne upućuje Allahu subhanahu wa ta'ala. Da se dakle ne upućuje jedan dio vjere ili neki ibadeti Allahu jalla ala... a neki drugi ibadeti nekom drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ako nam Allah jalla wa'ala, ako naređuje, ako naređuje muslimanima da se bore protiv onih koji prihvataju jedan dio vjere, a odbacuju drugi dio vjere, kakav je tek, kakav je tek slučaj sa onima, draga braćo, koji u potpunosti odbijaju Allahovu ala vjeru. Ako Allah subhanahu wa ta'ala naređujemo, da, se, da muslimanima da se bore protiv onih koji nisu u potpunosti ušli u Allahom ala din, kakav je tek onda slučaj, kakav je tek onda slučaj sa onima koji u potpunosti odbijaju da uđu u pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, govoreći o, svojim, o svojstvima svojih robova, vjernika, mu'mina, muvahida, aqamu salata wa في zakata wa amaru bil الزكاة wa بالمعروف 'anil munkari المنكر ولله عاقبة الأمور Oni koji kada ih učinimo namjesnicima na zemlji, oni obavljaju namaz i daju zekat i naređuju na dobro i odvraćaju od zla. I odvraćaju i odvrataju, dakle od ovaj od zla. Stoga dakle uzvišeni Đelevala opisuje svoje robove, spominje njihova svojstva, jedno od tih svojstava jeste da su oni ti koji odvraćaju od zla, a demokratija je dakle jedno od najvećih zala, jedno od najvećih zala današnjice. Stoga kako i na koji način dozvoliti osnivanje bilo koje partije koja počiva na kufru u Allaha subhanahu wa, u Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako nam šarijatski tekstovi naređuju da mijenjamo zlo, shodno našoj mogućnosti, ako smo u stanju rukom, ako ne onda jezikom, ako ne onda srcem, a to je najmanji vid imana, ako nam šerijatski tekstovi naređuju dakle da mijenjamo nešto što je manje zlo od kufra i širka, kakav je dakle tek onda slučaj sa kufrom i širkom u Allaha subhanahu wa, u Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovakvo osnivanje ili postojanje ovakvih partija koje počivaju na kufru i širku i koje šire, šire i nered među Allahovim subhanahu wa ta'ala robovima, nema sumnje da je mu'minu vjerniku obaveza da se suprostavi njima i da u najmanju ruku, ako nije već ništa drugo u stanju učiniti, da prezire te takve partije koje počivaju na kufru Allaha subhanahu wa ta'ala a ne da ih, a ne da ih podržava, a ne da ih podržava. I ovamo dakle, draga braća, između ostalog, leži problem onima, normalno kod onih koji zagovaraju demokraciju i koji pokušavaju do vlasti doći putem demokratije. Jer i demokratija obavezuje, pa će im nužno im nameće priznavanje svih drugih partija. Nameće im dakle nužno priznavanje drugih partija, a od tih partija jesu dakle <coughs> sekularističke, komunističke i bilo koje druge demokratije koje počivaju na koje počivaju na e, nevjerstvu. Zatim nakon toga sljedeći od razloga jeste draga braćo da razloga država bilo koji vid nevjerničkih partija a to je da i ili priznavanje davanje bez ikakve prisile dobrovoljno priznavanje ovakvih partija predstavlja zadovoljstvo kufrom. Onaj ko dobrovoljno prizna kada bi u islamu bilo dozvoljeno za priznavanje ovakvih partija, onda bi to bilo kufr, što bi bilo, demo, što e, bi bilo dakle, kontradiktorno, jer islam i kufr su dvije dakle, sasvim različite stvari.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 Allahovim riječima, to je da ljudi čine kufr time što negiraju Allahove dželjavala riječi i poriču ili ismijavaju s njima, <clears throat> onda nemojte sjediti sa njima sve dok ne promijene svoj govor. A ako ne postupite, onda ste kao oni, doista će Allah subhanahu wa ta'ala sve kafire i sve nevjernike sakupiti u džahannamskoj i Kaže šejh Suleiman, unuk šeha Muhammeda ibn Abdul Wahaba, ta'ala, značenje ovog ajeta u njegovom spornjem ili bukvalnom smislu, a to je da čovjek kada čuje kako se poriču Allahom dželavala vala riječi ili kako se smijava njima, pa sjedne kod kafira koji se ismijavaju, smijavaju Allahovim džele vala riječima, a nije prisilen, prisilen i ne negira im takav postupak, niti ustaje od njih kako bi promijenili svoj govor on riječima i ne porica Allahove riječi, ali ako i dalje ostane sa njima i sluša nije prisilen, ne negiraj, ne ustaj takvog međusa, onda je jadan billahi ta'ala učinio kufr, a kaže na kraju, i, makar kaže ne radio djelo koje oni rade, jer takav njegov postupak obuhvata riba bil kufr, sadrži zadovoljstvo kufrom, a zadovoljstvo kufrom jeste kufr. Pa kaže nakon toga ovim i sličnim ajetima, ove i slične ajete ulema uzima kao dokaz da je onaj koji je zadovoljan sa grijehom poput onoga koji ga poput onoga koji ga, Kaže Imam Kurtubi rahimullahu ta'ala u svom tafsiru, men lam ježdenibhum faqad radije fi'lehum. Onaj koji ne izbjegava, ta je zadovoljan njihovim djelom, vo rida bil kufri kufrun, a zadovoljstvo kufrom jeste jeste kufr. Pa svako onaj ko sjedi nastavno dalje imam Kurtubi, u međlisu u kojem se čini nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i ne negira to takvo djelo, on biva podjednak sa njima u grijehu on biva podjednak sa njima u grijevu. Fe illam jahdira ala nakiri 'alayhim, fayanbaghi an e anhum, hatta la yakuna min ahli hadhihi aje, aya ako ni u stanju da im negira, onda treba ustati sa to, napustiti te ljude, ustati s takvog sjela, takvog mežlisa, hatta la yakuna min ahli hadhihi al-aya kako ne bi potpao pod ovaj ajet tako da dakle ne bi obuhvatio ovaj ajet i ove riječi uzvišenog subhanahu wa ta'ala stoga dakle priznavanje draga braćo Ovakvih partija bi predstavljalo zadovoljstvo kufrom, zadovoljstvo, zadovoljstvo kufrom, a rekao smo iman i kufr su bidani, la <clears throat> dvije suprotne stvari koje se, koje se ne mogu, dakle, koje se ne mogu objediniti i koje se ne mogu, ne mogu spojiti. To je dakle dodatni razlog radi kojeg u islamu nije dozvoljeno, radi kojeg islam ne podržava niti daje legitimitet bilo kojoj nevjerničkoj, nevjerničkoj partiji. Zatim nakon toga davanje legitimiteta ovakvim partijama predstavlja teštitu šemlil muslimin, slabljenje muslimanja, podvajanje njihove snage, dozvoljavanje munaficima i mufsidima, onima koji šire nered na zemlji, da šire fesad među Allahom i dželle ala među Allahovim dželevala robovima. <clears throat> to je dakle <clears throat> također dodatan razlog. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam nam govori u hadisu koji je nazvan hadisu as-safina, hadis lađe, gdje nam poslanik sallallahu alaihi wasallam govori o onima koji naređuju na dobro i odvraćaju od zla, te navodi primjer lađe i ljudi koji su ukrcali jedni na gornjem, a drugi na donjem dijelu lađe, pa zatim oni koji su na donjem dijelu lađe, idu stalno i uzimaju vode kod onih koji su na gornjem dijelu lađe. Pa zatim nakon toga jedni od njih kažu, ovi iz donjeg dijela lađe, kada bi napravili rupu u donjem dijelu lađe, tako da, da ne uznemiravamo one gore. Kaže poslanik sallallahu alaihi ako ih ostave, propašće svi. Ako ih ostave, propašće svi. A ako ih uzmu za ruke, spasite ih, svi će se i svi će se spasiti. Stoga Islam naređuje da se uzme za ruku, u smislu se spriječi, svako onaj ko želi fesad i nered na zemlji i da se spriječi svako, dakle, svako, svako zlo. Za razliku, dakle, od ovih partija koje šire fesad i nered među Allahovim, na, na, zemlji i među Allahovim subhanahu wa ta'ala, među Allahovim subhanahu wa ta'ala dakle, nećemo dalje duliti, draga braćo, po pitanju e, stava Islama prema ovim partijama, jer je, dakle, ovo inša Allahu ta'ala i kako očita stvari i oko ove stvari niko, dakle, niko tako reći, ne prigovara nema šta reći na ovu stvar, jer je jasno da Islam ni u slučaju ne podržava kufr, jer je Islam upravo taj, Allahu poslanik sallallahu alaihi je taj koji je došao da se da ruši kipove, da ruši kufr odličan u kipovima sada u to vrijeme, toga kako može Islam podržavati na vjerstvo Allaha subhanahu wa ta'ala kad je upravo došao kako bi se srušilo nevjerstvo, kako bi se srušilo nevjerstvo. Ono što je dakle više problematično, draga braćo, jeste ova druga tema o kojoj želimo govoriti, a to je stav islama prema e, islamskim partijama, ako bi dakle postojala ta partija koja u osnovi počiva dakle na islamu, nema u tebi, <coughs> ne počiva na nevjerstvu, ne <coughs> počiva na kufru, ne zagovara demokratiju i tako dalje i tako dalje i kakav je dakle stav osnivanja partija koje dakle za sebe kažu da su proislamske ili pak islamske, a opet počivaju na demokratiji. Opet dakle u samom svom statusu pozivaju se na pozivaju se dakle na demokratiju. Ono što je to dakle tema koju koja nas malo više interesuje i koji ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć eh, govoriti na sljedećem predavanju inša Allah ta'ala. Mahallu jadibu, وما الخصم للأضياف في كثرة القرى ولكن ما وجه الكريم خصيب ولكن ما وجه الكريم